Le encanta la acción, y yo que le pongo presión. Tiene el brillo de mi cadenón por la ley de atracción. Ella me llama la atención, del oriente va para la población. Tú eres mi mami, mami, mami. perdón hasta que la Sin patente, le gustan los cantantes, le gustan los del ambiente. Fumando Mari, Mari, el abrigo de piel, Versace y solo lentes. Se vuelve loca con mi cordón, tú eres mi bombón. Vamos a estar a la Louis Vuitton, de 4 gramos el blon fanática del reggaetón chileno. Sale pa' la calle sin freno. Anda en la jipeta, arrebata todo terreno. Una chica dulce, pero tiene su veneno. Ando con el look y mami, uno después que cantemos. Tú eres mi mami, mami, mami. hasta que la disco explote. Tú eres mi mami, mami, mami. arreglo pa' bailar reggaeton. Ya sabes lo que uno quiere, meterle con todo el sazo. Se me acerca, me dice, ole, ¿qué sucede? Yo la miré fuerte se debo. Después que se pasa bacán. un vuelto en la historia. 24K. Le encanta la acción, yo que le pongo presión. Tiene el brillo de mi cadenón por la ley de atracción. Ella me llama la atención, del oriente baja toda la población. Tú eres mi mami, mami, mami. Perreando hasta que la disco explote. Tú eres mi mami, mami, mami. Alante nos vamos hasta que choque. Tú eres mi mami, mami. Contigo en el party. <laughs> Carlitos Junior, 24K, Lucky Brown, de la nueva, francés Indevit. La suerte, el laboratorio, la historia.